Հաղորդաշար Ստեփանակերտի ու Ստեփանակերտցիների մասին հանրային ռադիոյի եթերում ծովինար Գրիգորյանի մայրաքաղաքն է։ Հիմնական թեմաները համառոտ Այսօր Ստեփանակերտի դպրոցներում հնչել է ուսումնական տարվա վերջին զանգը ներկայացել է Ստեփանակերտի քաղաքային համայնքի ավականու հերթական նիստը։ Որոշ տեղական турքերի ու վճարների դրույքաչափեր իջեցվել են։ Ավականին չի մերժել գործող քաղաքապետի առաջարկությունը նախկին քաղաքապետին շինության գույքարկի վճարումից ազատելու մասին։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին մանրամասը։ այսօր մայրաքաղաքի դպրոցներում հնչել է ուսումնական տարվա վերջին զանգը։ Հանդիսավոր պայմաններում դպրոցին հրաժեշտ են տվել միջնակարգ կրթություն ստացած 386 եւ հիմնական կրթություն ստացած 809 շրջանավարտներ։ Ունենք ոսկե մեդալի երկու հավակնորդ՝ համար 11 ավակ եւ ֆիզիկա-մաթեմատիկական դպրոցներից։ Ստեփանակերտի քաղաքային համայնքի ավականու 3 շաբթի մայիսի 24-ին կայացած հերթական նիստի օրակարգում ներառված երկու տասնյակ հարցերի մեծ մասը վերաբերում էր քաղաքացիներին գույքահարկի գծով արտոնություն տալուն եւ համայնքի սեփականություն համարվող բնակարաններն ու տները նվիրատվության կարգով օտարելուն։ Նիստը նախագահում էր քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյանը։ Ինչպես գիտեք, Կամո առաջին նրբանցքի համար 6 շենքը վերակառուցվում է։ Այն հանրակացարաններ եւ վերակառուցումից հետո բնակարանները լինելու են դրանք օգտագործողների սեփականությունը։ Ավականո որոշումներով նշալ շենքի 24 բնակարաններ նվիրատվության կարգով օտարվել են։ Այլ հասցեներով մի քանի բնակարաններ ու բնակելի տներ նույնպես նույն ձևով օտարվել են։ Քաղաքային համայնքի սեփականություն համարվող 15.1-տասնորդական քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով 135000 դրամ գնահատված արժեքով Արթուր Մկրտչյան փողոցի համար 11 կոտորակ 17 հասցեով պահեստն ուղակի վաճառքի ձևով օտարվել է գույքի վարձակալ Սամվել Արաքելյանին։ Ստեփանակերտցիների համաշխարհային ակումբ հասարակական գազագերբությունը գրություն էր ներկայացրել քաղաքապետարան կուտակված վարչավճարները չեղարկելու եւ վարչավճարների գանձումը ժամանակավորապես դադարեցնելու մասին։ Խնդրանքը հիմնավորել էր ֆինանսական սուղդրությամբ։ Այս գազագերբությունը որպես գրասենյակ օգտագործելու համար ոչ բնակելի տարածք էր հատկացված քաղաքային համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող Վազգեն Սարգսյան 25 շենքի 3-րդ հարկում։ Ավականով որոշմամբ ուժը կորցրած է ճանաչվել 2019 թվականի ոչ բնակելի տարածքը վարձակալության իրավունքով տրամադրելը թույլ տալու մասին որոշումը։ Գազམ་ակերպությունն ազատվել է 2022 թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ կուտակված 357000 դրամ վարձավճարի եւ մոտ 78000 դրամ տույժերի մուծումից։ Այս նույն տարածքը ավականու որոշմամբ տրամադրվել է Առաքելություն Հայաստան բարեգործական հասարակական գազམ་ակերպության Արցախի մասնաճյուղին 1 տարի ժամկետով անհատույց օգտագործման իրավունքով։ Փոխադարձ համաձայնությամբ կազմակերպությունն այստեղ կատարել է վերանորոգում, որի համար ծախսվել է մի քանի անգամ ավելի մեծ գումար, քան կազմում է 1 տարվա վարձավճարը։ Այս հարցերի քննարկումն անցավ գրեթե առանց առարկությունների։ Քաղաքային համայնքի ավականու 2021 թվականի դեկտեմբերի 28-ի, Ստեփանակերտի քաղաքային համայնքի 2022 թվականի տեղական турքերի եւ վճարների համայնքի կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը եւ համայնքի սեփականություն համարվող գույքի վարսավճարները սահմանելու մասին որոշման մեջ կատարվել են փոփոխություններ։ Որոշ տեղական турքերի եւ վճարների դրույքաչափեր իջեցվել են։ Դրանց վճարման ձևում մցվել փոփոխ հեղափոխություններ։ Որոշման նախագիծը ներկայացրել է Ստեփանակերտի քաղաքային տեսչության եկամուտների բաժնի պետ Սուսաննա Բեգլարյանը փոփոխություն կատարվել է շնարարության թույլտվության մասով նախկինում գործող մինչև 300 մետր քառակուսի թույլտվության համար առանձին երկու սանդղակներ է ավելացվել մինչև 20 քառակուսի մետրի եւ 20-ից 300 քառակուսի մետրի համար։ Նախկինում գործում էր 22500 տեղական տուր սահմանված, այժմ ըստ սանդղակների 1500 եւ 15000 մարկանսի միջին բավան եւ երկու սանդղակ ավելացել երկրորդ կետում նույն հավելվածի վերակառուցման ուժեղացման համար շինությունների նախկինում գործող 4500 դրամը կատարիմել է 3000 դրամով Երորդ կետով նման գիտության համար շինությունների նախկինում գործող 7500 դրամը փոխարինել է 4500 դրամով 5-րդ կետով համայնքի տարածքում ընկին ծխմիչների ծխախոտի արտադրանքի վաճառքը նախնում գործում էր 40000 տեղական տուն յուրաքանչյուր օբյեկտի համար այժմ սանդղակավորվել է Եվ առանձին մինչև 18 քառակուսի մետր, 18-ից 80, 80-ից ավելի քառակուսի մետրերի համար առանձին սահմանվել տեղական դուրք, ընդ որ իջեցման կարգով։ Բացօթյա առևտրի բահով ծառիկների համար մնացել է նույնը 700 քառակուսի մետր, նույնը տնկիների անօրյա եղելիների համար առանձին սահմանվել է 500 դրամ, պահպաղակի ջրի համար առաջարկում է 250 դրամ, տեղափոխում սահմանը նախկինում պահպաղակի ջրի համար 350 դրամ էր ութերորդ կետույն հավրվածի ժամը 24-ից հետո ընդդրության համար նախկինում տեղական դուրք տարեկան էր սահմանված, այժմ առաջարկվում է երամսյակային և յուրականչուր երամսյակի համար տեղական դուրք սահմանված արևտրի օբյեկտների համար նախկինում 60000 գործում առաջարկում են փոխարինել 30000-ով։ Հանրային սննդի օբյեկտների զվարճանքի օբյեկտների համար նախկինում 100000 տարեկան կտավանքով սահմանված էր, առաջարկում է 80000 բաղնիկների համար ժամը 24-ից հետո աշխատելու համար նախինում բարեկան դուրքը 150 հազար էր, այժմ 100 հազար, խաղատների համար նախինում 1 միլիոն 800, այժմ 1 միլիոն 600 տեղական տուր, այնուհետև 9-րդ կետով սահմանված ընտանիք կենդանիներ պահելու դրույթության համար, առանձին նախինում գործում էր երկու սանդղակ, խոշոր եղջերավոր կենթանիների, մանր եղջերավոր կենթանիների համար առաջարկվում է ավելացնել նաև մեղվափեթակների համար առանձին տեղական տուր, որը 100 դրամ է առաջարկում սահմանել, այլ կենթանիների համար, որոնք սահմանված չեն առանձին սանդղակներով 300 դրամ արտաքին դուհազդի համար նախինում գործում էր յուրաքանչյուր քառակուսի մետրի համար 2500 դրամ տեղական դուրք, այժմ սահմանվել է գոտիականացման տարբերակը, առաջարկում է սահմանել եւ բոլոր սանդղակներում կատարվել է տեղական դուրքի առաջարկի ներկայացում իջեցնել բոլոր սանդղակներում ալկոհոլային սպիրտ պարունակող միջև 20 ծավալային տոկոսի համար Առաջին երկրորդ գոտիների համար որ նախկինում գործներ 4000 դրամ քառակուսի մետրը, այժմ առաջին երկրորդ գոտու համար 3000 դրամ, երրորդ գոտու համար 2000 եւ չորրորդ գոտու համար 1000 դրամ։ Թունդ ալկոհոլային խմիչքների համար արդեն արտաքին գովազդը նախկինում 6000 դրամ էր սահմանված քառակուսի մետրը, այժմ առաջին երկրորդ գոտիների համար 5000 դրամ, երրորդ գոտու համար 4000 դրամ, չորրորդ գոտու համար 3000 դրամ եւ դատարկ վահանակի համար նախկինում գործող 2500 դրամ փոխարեն 2000 դրամ։ Որոշման գործողությունը տարածվելու է 2022 թվականի հունիսի 1-ից հետո ցակած հարաբերությունների վրա։ Դրույքաչափերի իջեցումից չի տուժելու համայնքային բյուջեն, հետաքրքրվեցին ավականու անդամները։ Պատասխանը միանշանակ չէր տեղական турքերի իջացնել է, որիշ հարցեր են գուծում, բնակության հետ է այդ ամեն ինչը լավ է։ Սամվել Ղուլյան, փոխքաղաքապետ։ Շինարարության պահավ երկու հատ դասակարգումը կիվիլց ա, այսինքն միջև 20 քառակուսի եւ 20-ից մինչ կալայել եւ փորձալանք նաեւ ինքնակամ կառուցող բնակիչներին ու քաղաքապետան կելս էլ չի լալ այդ ինքնակամ կառույց իրականացնելու քայլից ծերծ բանք ասենք փոքրի հաշվի մինա թե գալիս չի լալ գլմղալ փորձալանք բերենք օրինավոր դաշտ ու այդ բերած օրինավոր դաշտի օխտուկեսի հաշմին 3 հատ օխտուկես է թե դե բերեք տրնանալ մի 22.5 վերեք յամչի այսինքն շինարարության թույլտվության պարավ հիմնականում դուրժելու չի ինչ վերաբերում է օրինակ ոգելից խմիչքների հավասարության վենը երկալավ է բնակությունը քաղաքապետի մոտ պրիոմ կյալավ շատ ալա բողոքելի բյուջե մի շարք տեղերին դուժում է։ Մեր թիմը փորձ արենք ժողովրդին մի հաստատուկ ներկայացնի, վեր այդ նույն փող ուզելիս մուքը չկխնես քաշքցի։ Էմի տարին կարող է մուքը դարձունքը տեսնալ, կարող է նաև տեսնալ վեճը, բայց նուք մեր կողմից քայլերը ու հաշվարկները կարող է ինի 20 միլիոն երազին, կարող է ինի գերավճար այսինքն տալուց է կախված, եթե ես համագարտակը ժողովուրդ ենքան լավ են, վերանք պիտի նորմալ հարկ տան, 20 տաքսին 40 10 տսանք 100 հոգուն տեղ հայրից նա եկավ։ Նախորդ տարիների համատական եթե անցկացնենք, օրինակ շինարարության լավ տարի եղա, տուալ ենք 370 շինթուլտվություն։ Ես ինչում գիտում, սա կշցրալ եմ, ժողորդին հետի լավա, հաջորդ տարի 370 անց թուլտվություն յորանն անթա չէ, մունք մեր կողմից կրալ են ու կանխատեսումը, եթե լող կինար լավ, վեր ժողորդի մակարդակ ապրելու, սերանա, այդքանը պահպանվեր, մունք ստնան ենք։ Թեժ քննարկումներ են ծավալվել որոշ քաղաքացիների փոխադրամիջոցի կամ շինության գույքարկի գծով արտոնություն տալու մասին որոշումների նախագծերի շուրջ։ Ոչ բոլոր որոշումների նախագծերին էին կցված տեղեկանք հիմնավորումներ, իսկ բանավոր ներկայացված հիմնավորումները ոչ միշտ էին համոզիչ եւ կամ գրավոր ներկայացվածները արժանահավատ։ Այդուհանդերձ բոլոր որոշումներն ընդունվել են։ Չի մերժվել եւ նախկին քաղաքապետ Վազգեն Միքայելյանին սեփականության իրավունքով պատ պատկանող Մելիքավան թաղամասում գտնվող հասարակական նշանակության օբյեկտի նկատմամբ գույքարկի արտոնություն սահմանելը։ Քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյանն էր առաջարկել ազատել նրան 2016-ից 2022 թվականների համար հաշվարկված 385000 դրամ գույքարկի եւ մոտ 88000 դրամ գույքարկի տույժի վճարումից։ Ավականու անդամ Սամվել Մինասյանն այս նիստում եւս առաջարկել է բոլորի համար գույքարկի գծով արտոնության հաստատուն գումար սահմանել, որպեսի վերացվի ներման ենթակա վճարումների միջև եղած հաճախ հսկայական տարբերությունը։ Ավականու անդամ Արթուր Ամյանն էլ հայտարարել է, որ հաջորդ նիստում հանդես է գալու առաջարկությամբ, որպեսի փոփոխություն կատարվի ավականու այն որոշման մեջ, համաձայն որի գույքարկի եւ հողի հարկի գծով արտոնություններ են սահմանված աշնանային պատերազմում զոհվածների ընտանիքների անդամների մարտական գործողությունների հետևանքով գերեվարված կամ անհայտ կորած անձանց համար։ Նրա համոզմամբ այդ արտոնությունները պետք է տարածվեն ոչ միայն 2020 թվականի Հայաստանի, այլև Արցախյան բոլոր պատերազմներում տուժած նման անձանց վրա։ Եթերային ձերուղեկիցը մայրաքաղաք հաղորդաշարն է։ Համար 12 երթուղին սպասարկող M Trans ընկերությունը, որը ներքաղաքային կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնող օպերատորներից է, միկրոավտոբուսները փոխարինել է փոքր դասի նոր ավտոբուսներով։ Դրանք հարմարավետ են, նստատեղերը շատ, թույլատրվում է դրանցով ուղևոր փոխադրել թե նստած, թե կանգնած վիճակում։ Ստեփանակերտի համար 8 դպրոցի Բաքում տեղադրվել է ֆիզիկոս ԽՍՀՄ գիտությունների ակադեմիայի ակադեմիկոս Խաղաղության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Անդրեյ Սախարովի արցանը։ Հայտնի իրավապաշտպանի ու հասարակական քաղաքական գործչի անունն է կրում այս կրթօջախը աշխարհահռչակ գիտնականի անունով է կոչվում եւ մայրաքաղաքի փողոցներից մեկը։ Անդրեյ Սախարովը պահանջում էր արդարացի լուծում տալ մեր հիմնախնդրին։ 1988 թվականին մի խումբ ռուս մտավորականների հետ այցելել էր Արցախ։ Ապրիլի վերջերին հաղթանակի հրապարակին հարակից տարածքում բացօթյա ապորինի արևտուր անողները քշվեցին։ Գոնե երատոնին ընթരാճ հարիր չէր խորհրդային միության հերոսի Ծովակալ Հովանես Իսակովի արցանի մոտ գետնին մայթին դրված ապրանք վաճառելը։ Այդ տարածքում գոյություն ունեցող սակայն անգործության մատնված փոքր շուկա քշվածներից քչերը գնացին։ Գերակշիռ մասը նախընտրեց փողոցում այլ փողոցում առևտուր անելը ոչ միայն նրա համար, որ դրսում առևտուրն ավելի աշխույժ է ընթանում, այլև նրա համար, որ շուկայում պայմանները մեղմ ասած լավը չեն։ Մարտին տեղացած առածյան պատճառով վաճառասեղանների ծածկը փլվել էր, իսկ սեփականատերը չէր նորոգում։ Նորոգման գործն իր վրա է վերցրել քաղաքապետարանը պայմանով, որ որոշ ժամանակ վաճառողներից տեղի համար վճար չգանձվի։ Քաղաքապետարանում վստահեցրել են, որ շուկան փոքրինչ կարգի բերելուց հետո թույլ չեն տա մայթերին ծառերի տակ արևտուր անել։ ավարտվեց Մայրաքաղաք հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի մայիսի 27-ի թողարկումը հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։